Vid presidentvalet i USA i september får USA för första gången sedan 1931 en republikansk president. General Dwight David Eisenhower, de allierade styrkornas överbefälhavare under andra världskriget, vinner stort över demokraternas kandidat Adlai Stevenson, som i ett telegram gratulerar segraren. I sitt svarstelegram hoppas Eisenhower att alla nu lägger politiska motsättningar åt sidan för att istället gemensamt bygga upp en bättre framtid. I thank you for your courteous and generous message. Recognizing the intensity of the difficulties that lie ahead, it is clearly necessary that men and women of goodwill of both parties forget the political strife through which we have passed and devote themselves to the single purpose of a better future. This, I believe, they will do. Sound signed with my name. USA genomför allt flera prov med atombomber och flera av provsprängningarna direktsänds i tv. Miljoner amerikaner kan i april följa den dittills kraftigaste sprängningen över Nevadaöknen. Den 3 oktober spränger Storbritannien sin första atombomb över Montebello-archipelagen utanför Australien. En månad senare meddelas det officiellt från Washington att USA har gjort lyckade prov med den nya vätebomben.